Bi amari etxean amaika etxetia ditugu. Lau emakume eta bost gizon. Emakumea bere senarekin eta dikote bat bere senarekin. Eta haiei laguntzeko bederatzi voluntario koordinatzaile batekin daude. Bila Mariaren etxea belaunaldi nastekatuta da gazteak eta helduak daude. E, gune komun bat dute, nahi badute hor elkar dezakete, hilabete behin gela beran bilkura dugu, haiekin, eta beren arrazoi buruz hitz egiten dugu. Konponbideak aukitzeko. Etxetia bakoitza voluntarioa du, laguntza emateko eta askotan uh, administrazioekin uh, laguntza behar dute, eh, dokumentuekin. Ateraldiak eh, proposatzen ditugu, endaian edo beste lekutan. Elburua da, harrimanak sortzea, beren bakartasunetik ateratzeko.